Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 3. krčme už sedel malatinec. A ledva si Fero prisadol a objednal, prišiel aj Soroš. Napili sa borovičky, zapili ju pivom. A začali oslavovať Ferov návrat medzi zdravých. Fero počúval ich reči, nalieval sa borovičkou, ale myšlienkami bol úplne inde. Zajtra, alebo skôr pozajtra, bude slávny a v celej dedine sa bude spomínať len jeho meno. Reku, už ste počuli, čo ten Fero našiel v lese nad našou dedinou? Mŕtvého podnikateľa, zahrabaného v jame. Musí si to dobre načasovať, aby sa nestrápnil, alebo <laughs> neposral. To je najdôležitejšie. Najprv zavolá políciu a potom do všetkých televízií, aby ich prišlo čo najviac. Tak to bude a hotovo. Večer je v televízii na všetkých kanáloch. Musí ešte jeden deň vydržať, musí držať jazyk za zubami a tváriť sa akoby nič a potom <laughs> si to vychutná. Fero vydržala si hodinu. Po tretej borovičke, keď začala debata viaznuť, to nevydržal a Sorošovi s Malatincom sa pochválil tým, čo našiel. Vyliezlo to z neho samé od seba. Ani nevedel ako a odrazu hovoril Reku, debili, čo keby ste našli v lese mŕtvolu? Čo by ste vtedy robili? Povedal z ničoho nič. Soroš s Malatincom na neho pozerali a nechápali. Ty si našiel v lese mŕtvolu? Fero prikývol. Obaja vyvalili oči. Malatinec sa spýtal. A tá mŕtvola bola naozaj mŕtva? Debil však som ho videl. Úplne bol mŕtvý a smrdel. Mal si horúčku a snívalo sa ti, povedal Soroš. Ničomu nerozumeli debili. Fero im to teda všetko povedal. Samozrejme, že nie je úplne všetko. Aj po štyroch borovičkách vedel, že naozaj nemusí povedať všetko. Napríklad, že sa zmrtvoli posral, alebo kde je zosnulý v lese zárabaný. To teda nie. Určite nepotreboval, aby tam Soroš s Malatincom hneď utekali. Privlastnili si jeho nález a potom <laughs> aj vystúpenie v televízii. nič im nemal povedať. Nič. Keď úplne opitý po 8 borovičkách kráčal s krčmi domov a motal sa od jednej pouličnej lampy k druhej, keď sa pretackal cez dvor až do domu a potom stál v kúpeľni a močil do záchoda, obštiavajúc nielen misu, ale aj kachličky a vedro s mopom stojace v kúte za misou, vtedy to pochopil. Nič im nemal povedať. Videl, ako Soroš s Malatincom hneď natiahli uši. Lačne im zasvietili oči a kládli samé otázky. Reku, podnikateľ? A podľa čoho to vieš? A policajti to už vedia? Nikto to nevie, len ty. A kedy im to oznámiš? A on im všetko povedal. Úplne všetko aj svoj geniálny plán, že zajtra zavolá na políciu a potom hneď do najsledovanejšej televízie, aby prišli a všetko nafilmovali. Reku Harino hrabal a vyhrabal nohu. Sorož hneď vytiahol svoj mobil a zakýval ním Ferovi pred očami. Reku, a ty vieš, aké je telefónne číslo do najsledovanejšej televízie? A to bol ten problém, pretože obaja debili teraz vedeli, čo plánuje a možno už sami zavolali do najsledovanejšej televízie. Keď sa konečne zvalil na gauč v obývačke, neistou rukou zodvihol ovládač za zapol televíziu. Zacítil čosi ako úľavu. Áno, prezradil svoje tajomstvo a už ho neťažilo tak ako predtým, keď bol na to sám a cítil v nose pách mŕtvoly. Zajtra ráno zavolá policajtom a potom do televízie, aby to bolo už v popoludnejších správach. Obaja debili aj tak nikam volať nemôžu, pretože nevedia, kde mŕtvola leží a to bolo jeho jediné šťastie. ráno ho príšerne bolela hlava. A žena sa s ním nebavila. Bola sobota. A žena do roboty nešla. A toho štvalo zo všetkého najviac. Zabudol na to, že je sobota. Pustila v kuchyni náhlas rádio a trieskala hrncami v dreze reku. V sobotu sa robí okolo domu a milosť páň sa po opici váľa v posteli, kričala. A Fero zliezol z gauča. S tvárou skrivenou od bolesti hlavy sa obliekol a vyšiel von za robotou okolo domu, pretože bola sobota. Čerstvý studený vzduch ho takmer zložil na kolena. Roztriasol sa od zimy. V šope si vzal rýľ a vybral sa do záhrady. Tam niekde si nájde svoje útočisko, napríklad pri komposte. Začal rýlom prehadzovať kompost, zotleté listy, pokosenú trávu a zvyšky z kuchyne, vzájomne tlejúce vo väčšnej odovzdanosti a pokore. To ho upokojovalo. Ani žena sem na ňo nevidela. Potom si našiel ďalšiu neodkladnú prácu. Vzal si hrable a začal hrabať popadané listy. Začal z hora od bránky na rástočnú, čo najďalej od domu. Však aj to musí niekto urobiť. Lenže čím viac sa pri práci rozdýchal a prekysličil si mozog, tým viac si uvedomoval, že by mal konečne zavolať na políciu a potom do televízie a oznámiť im svoj nález. Áno, toto by mal urobiť. Toto si pamätal zo včerajšej krčmy najsilnejšie. Reku, stavím sa, že im nezavoláš, kričal malatinec. Samozrejme, že im zavolám, kričal Fero. Keď chceš, tak sa stavme. Samozrejme, že sa nestavili. Nemali nič, o čo by sa mohli staviť. Obom im teda Fero musel slúbiť, že im zavolá, keď zavolá do televízie, aby si to popoludní mohli pozrieť. A toho štvalo najviac. Teraz tam naozaj musí zavolať, keď to debilom slúbil. Nemal však pri sebe mobil, to ako poprvé do záhrady ho zo sebou nenosil, nepotreboval, aby mu niekto vyvolával uprostred činorodej práce. A keby si mobil šiel vziať do domu, kde ho mal odložený, začala by do ňoho vrtať jeho žena reku a na čo ti je mobil? To ideš volať do protialkoholickej liečebne reku, prídite si pre mňa, som každý deň ožratý tak toto teda naozaj nepotreboval. To akože he, po druhé. A po tretie, musí si poriadne premyslieť, čo vlastne polícii a do televízie povie. To nie je len tak, že zavolá, oni prídu a on im všetko povie. To určite nie. Nechce skončiť vo vezení, pretože povie niečo, čo by povedať nemal. Takže teraz nikam volať nebude. Bolí ho hlava a v ústach má sucho, až sa mu jazyk lepí na podnebie. O 11. dopoludnia vyšla von Ferová žena. Zostala stáť v otvorených dverách, v ruke držala vyzváňajúci mobil. Bol to jeho mobil. Držala ho, ako by to bolo čosi smradlavé či nákazlivé a kričala Už krát ti volá malatinec, tak si to zober, lebo ináč to zodvihnem ja a potom uvidí. Zahodil hrable a utekal si po mobil. Žena mu ho štítivo podala a zmizla v dome. Prijal hovor a priložil si mobil k uchu. No, čo je? To si ty, Fero. Už si im tam volal? Pýtal sa nedočkavo malatinec. Na čo to potrebuješ vedieť? Reku, aby som vedel, kedy si to mám pozrieť v televízii, blabotal malatinec. Ja im zavolám vtedy, keď sám budem chcieť, povedal Fero. To si im ešte stále nezavolal? Ani na políciu? lepšia bude nedela. A nie je to jedno, sobota či nedeľa, čudoval sa ma latinec. Lebo v nedeľu pozerá na televíziu viac ľudí. Chápeš? Povedal mu Fero múdro, pretože toto kde si počul alebo čítal. Sledovanosť, tak tomu hovorili. Jaj, hm, hm, povedal malatinec klamne. Takže si im ešte nevolal? Choď už do ryti, mám plno roboty, zareval na ňo Fero a vypol hovor. Nech sa stará sám o seba. Nebude hádam na jeho prianie vyvolávať na políciu a do televízie. O 12. vyšla von žena a oznámila, že obed je hotový. Odložil v šope náradie, umil sa a sadol si za stôl. Jedol a počúval jej kázanie na tému, že ona chodí do roboty a on sa len tak váľa a aspoň v piatok by sa nemusel opiť, aby v sobotu niečo poriadne urobil a tak podobne. Bolo spalý. Včerajší alkohol sa v ňom už dávno rozložil a zanechal po sebe len prázdnotu. Mal chuť ľahnúť si a driemať. Konec koncov narobil sa v záhrade dosť. Žena skončila Spratala riad a odišla kam si do domu. Zvalil sa na gauč a pustil si televízor. Na políciu a do televízie zavolá zajtra ráno. To je najlepší nápad, aký mohol dnes dostať. Kvôli polícii a televízii sa musí osprchovať, oholiť a možno si aj obliecť nejaké lepšie šaty, aby nevyzeral ako debil v teplákoch či montérkach aj žene by mal povedať, aby si obliekla niečo poriadne, lebo keď im pred domom zastane televízia a budú chcieť filmovať, tak ju natiahne, ak bude oblečená v šatovej zástere. Fero sa zajtra ráno osprchuje, oholí, oblečie, naraňajkuje a potom povie žene, čo a ako. Až potom zavolá na políciu a do televízie. Tak to bude najlepšie. Urobí presne to isté, čo by urobila aj ona. A preto mu bude vďačná, že si to celé takto dôkladne premyslel. Možno by do televízie mohla aj ona niečo povedať. Napríklad, Fero chodí do lesa každý deň, on sa v lese vyzná. Kto iný by to mohol nájsť? Potom ho obostreli driemoty. Poprepínal niekoľko programov a zaspal. Rovnako ako jeho tatko aj Fero mal svoj príbeh, ktorý rád rozprával pri rôznych príležitostiach. Hlavne pri rodinných zhromaždeniach, keď každý vytiahol niečo, čím by upútal pozornosť, nejaký vtip, slovnú hračku a podobne. On, Fero, vždy vyčkal na svoju chvíľu a keď niekto povedal to správne kľúčové slovo, Fero sa vedel zapojiť a vtedy porozprával svoj príbeh o cigánovi. Reku, ako tu kto si spomenul tých e, neprispôsobivých, tak e, ja mám tiež <laughs> niečo na túto tému, zahlasil a to všetkých prítomných vždy zaujalo neprispôsobiví občania, a neboli to len Rómovia, robili celej spoločnosti problémy, takže hneď natiahli uši. Vždy im povedal len koniec svojho príbehu, ako jednému cigánovi opaľovali gule – Začiatok zvyčajne preskočil pár vetami, ako napríklad reku e, vtedy som robil strážnika v jednom rolníckom družstve e, a tak podobne. Naozaj robil vtedy strážnika, bolo to niekedy v 90. rokoch. Raz prišiel inžinier agronóm a ľudia z vedenia, že niekto z družstevných skladov kradne stavebný materiál a iné. Že treba zvýšiť ostrahu. A keby niečo, treba hneď volať jemu, inžinierovi a, a tak podobne. Zvýšili teda ostrahu a Fero s kolegom pravidelne vyrážali na nočnú obhliadku družstva. Obchádzali celý areál a jednej noci naozaj chytili pri plote cigána z nedalekej osady. Mal so sebou fúrik a v ňom materiál, čo nakradol. Vrece cementu, vápno a nejaké tehly. Cigánovi teda dali želieska oni ako bezpečnostná služba na to mali právo a zavolali inžinierovi. Ten sa po pol hodine dovalil. A nie sám. Prišlo ich plno, poobliekaní ako polovníci, v dvoch terénnych autách s polovníckými puškami a psami a boli veľmi nasratí, kopali do cigána, nadávali mu a potom sa rozhodli, že ho treba exemplárne potrestať. Ferovi v tej chvíli poslucháči vždy vyseli na perách, pretože čakali, čo sa bude diať, ako potrestajú toho cigána. Vedel, že im nemôže povedať pravdu, úplne celú pravdu, pretože im vždy povedal len začiatok, že ktorý si z tých polovníkov vymyslel, že by mali tomu cigánovi za trest opáliť gule. Opáliť gule? Čudovali sa Ferovi poslucháči, zvlášť deti, ak tam práve boli. Fero sa vždy výdatne napil, aby sa mu jazyk nelepil a povedal, áno, opáliť gule. Cigána chytili, stiahli mu nohavice, potom zapálili noviny a nimi mu opálili gule len tak trocha, aby mu chlpy oškvrčali. Chlpy? Čudovali sa niektoré deti. Áno, chlpy, prikyvoval Fero. To bol smrad. A potom ho pustili. To ste mali vidieť, ako ten cigán utekal, až sa za ním prášilo. A odvtedy sa už žiadny stavebný materiál na družstve nestráca. Fero sa v tejto chvíli zvyčajne rozosmial, aby všetci pochopili, že to je koniec príbehu, že už nič nebude. Cigán je preč aj s opálenými guľami a hotovo. Jeho poslucháči sa zasmiali s ním, možno trocha rozpačito, pretože čakali iný koniec alebo pointu. Tí starší zvyčajne súhlasne prikyvovali a hneď vytiahli podobné príbehy, napríklad ako ich neprispôsobiví v električke v meste okradli a podobne. Na Ferovho cigána zabudli a on bol spokojný. Blísol sa svojim vtipným zážitkom a všetci sa smiali. Keby im však povedal celú pravdu, mali by plno otázok a vôbec by sa nesmiali. A o otázky Fero nestál. Vôbec nemal chuť rozprávať o tom, že cigán vôbec neutekal preč, keď mu opálili gule. Že keď tí chlapíci prišli, odvliekli ho priamo do skladu, kde kradol, tam mu stiahli nohavice aj trenírky, zapchali mu ústa a roztiahli nohy – Štyria chlapi ho držali a piaty zapálil noviny a potom mu nimi začali opalovať gule. Len tak zľahka, nie je veľa. A ten cigán sa mixloval a vyvaloval oči a čo si škriekal cez rúčku lopaty, ktorú mu ako zubadlo zarazili do úst, pretože nechceli, aby ho bolo počuť von. Féro sa toho nezúčastnil, len stál aj s druhým strážnikom obďaleč a prizerali sa. Cigán sa odrazu celý napol a potom skončil. Prestal sa mixlovať aj škriekať. Odrazu im v rukách ovisol a bol ticho. Ešte chvíľu ho opalovali, aby sa prebral, ale potom pochopili, že je mŕtvý. Mal vyvrátené oči a nedýchal. Na tomto mieste sa ferové spomienky trieštili a už si nepamätal, kto čo vtedy urobil a povedal – Všetci tí polovníci sa strašne pohádali. Oni si len odskočili z nejakej polovníckej oslavy na chate kúsok odtiaľ. V tom najlepšom prišiel inžinier na terénnom aute a reku Chlapi, chcete zažiť naozajstnú akciu? Všetci teda naskákali do aut aj s puškami a psami a teraz tu mali mŕtvého cigána. Jeden z nich telo prehliadol. Mal celkom odborné pohyby a potom vyhlásil, že to bol zrejme infarkt, že mu zlyhalo srdce, že okrem oškorčaných gulí nemá žiadne viditeľné zranenia. Potom sa polovníci dlho radili a nakoniec všetci sadli do terénneho auta a zmizli v tme. Zostal len inžinier z ich družstva a ešte jeden polovník. Všetci mu, kto je prečo, hovorili náčelník. Náčelníku sem, náčelníku tam – to on doviezol druhé auto priamo do skladu k mŕtvemu telu, otvoril kufor a spoločne doň cigána naložili. Nahádzali za ním aj jeho handry a kufor zabuchli. Potom polovník vytiahol peňaženku a dal im po 3000 korún reku Chlapi, zaslúžite si. Nikomu ani muk. Nikdy ste tu neboli a nič ste nevideli, jasné? Polovník sadol do auta a odišiel. Inžinier im prikázal, aby dali všetko do poriadku a pokračovali v službe. Je pochopiteľné, že neurobia žiadny záznam v knihe kontrol a o všetkom budú pre istotu mlčať, hovoril inžinier a úprene na nich pozeral. Vedia si vôbec predstaviť, čo by sa stalo, keby sa to prevalilo? A kto by šiel do väzenia? Kto chytil cigána? Vy? Ich družstvo by to nekonečne poškodilo. V každom prípade nech rátajú s tým, že k výplate ešte dostanú peknú mimoriadnú odmenu. To ich presvedčilo. A ubezpečili ho, že nikto sa nič nedozvie. O dva mesiace neskôr dostal Fero ponuku na lepšie pracovné miesto a z družstva odišiel – Odvtedy už nikoho z tých ľudí nevidel. Ani sa nedozvedel, čo sa stalo s cigánom, respektíve s jeho mŕtvolou. Za peniaze, ktoré vtedy dostal, si so ženou kúpili zájazd do Chorvátska a prvýkrát boli pri mori. So ženou chodili po prekrásnych plážach pod palmami a vtedy sa more tak čudne stiahlo, ako by odišlo a aj sa na tom so ženou smiali, ale potom sa vynorila obrovská vlna tsunami a valila sa priamo na nich. A do toho nejaký hlas hovoril seizmická energia, ktorú vyprodukoval zlom v zemskej kôre, sa rovnala výbuchu 150 miliárd vodíkových bomb. strhol sa a zobudil televízii práve šiel dokumentárny film o vlnách tsunami. V hlave sa mu to premiešalo s cigánom. Prečo sa mu vynorila práve táto spomienka? Na cigána už dlho nemyslel. Dávno sa mu vyparil z hlavy, pretože jeho príbeh s opálenými guľami už na rodinných oslavách všetkých nudil, V podstate ho ani nemal komu rozprávať. Aspoň 10 rokov ho už nikomu nepovedal, pretože žiadne rodinné oslavy sa nekonali. Televízor vypol. Na žiadne katastrofy nebol zvedavý. On sa z jednej práve prespal. V peňaženke našiel na zdrape papiera napísané číslo na súkromnú televíziu. Dobre, že ho má. Aspoň ho nebude musieť zajtra ráno hľadať. Obliekol sa a žene oznámil, že ide do lesa na huby. Reku, však si choď, povedala ona. Vzal Harina a vybrali sa hore do lesa. Lesov mal už plné zuby, to bola pravda, ale doma zostať tiež nechcel. Žene by mohlo preskočiť a vymyslela by mu nejakú robotu. Takto mala v sobotu vo zvyku. Snorila po dome a hľadala mu robotu. Húby bola najlepšia výhovorka. Kým jej zapne, že ho mala zamestnať domácimi prácami, už bude preč. Ledva začal kráčať hore výmolom na rastočnú, zavolal mu Soroš. Preklínal sa, že si vzal mobil. Ale nechcel, aby mu ho práve teraz kontrolovala žena. Na displeji videl Sorošové meno a mal chuť hodiť ho o zem. Však im povedal, že zavolá, keď zavolá. Mobil vybroval a vyzvaňal na celý les. Na Fero podráždenie hovor prijal. Už si volal do tej televízie? Pýtal sa Soroš dychtivo. Čo sa staráš? Zavolám, keď to bude pripravené. Naozaj im zavoláš až zajtra? Pýtal sa Soroš a Fero pochopil, že hovoril s Malatincom. Zajtra to bude pozerať viac ľudí. A no, sklamane povedal Soroš. Takže dneska nič? Nič, povedal Fero a zložil. Potom mobil vypol. Nikto ho nebude rušiť a vyvolávať mu. Zajtra má pred sebou ťažký deň a musí sa sústrediť. Kráčal hore k Dubovej a prednej hore a v hlave mu vírili myšlienky. Ráno sa pekne oblečie a pôjde akože na huby. A vtedy nájde zosnulého. Zavolá policajtom na číslo 112 a oznámi im nález tela. Možno bude musieť trocha zeminy na hrobe aj odhrávať, akože tam hrabal pes. Možno aj nohu bude musieť vytiahnuť, ak použije svoju obľúbenú verziu. Kým policajti prídu, zavola do televízie a dá im avízo, že je na mieste činu a blíži sa sem polícia. Mŕtvým je asi podnikateľ, možno aj celebrita – to zafunguje. Toto slovo často v televízii používali. Možno ho prepoja priamo na riaditeľa televízie a ten pošle do terénu výjazdovú skupinu. Zatiaľ, čo policajti budú vyrábavať mŕtvolu, ľudia z televízie urobia s Ferom rozhovor. Takto si to predstavoval. A bol spokojný. Aké je to jednoduché. Mnohí sa môžu aj rozkrájať, aby sa dostali do televízie. On Féro nemusí ani prstom pohnúť. Stačí, keď zavolá a všetci sa o ňo pobijú. Možno by mal zavolať do všetkých televízií, nielen do tej najsledovanejšej. Aspoň bude mať istotu, že sa na ňo nevykašľú. Táto myšlienka sa mu zapáčila. Doma si zistí čísla do ďalších televízií, aby vedel, kam všade volať. To bude pre nich šok. <laughs> Nikto z nich nebude čakať takúto správu v nedelu ráno. Keď sa dostal k pahýľu, odbočil k lesnej ceste a z nej k hrobu. Všetko bolo tak, ako to tu nechal. Ani stopa, všade len stromy, na zemi lístie a suché halúze. Harino všetko preňuchal a potom sa posadil priamo na hrob. Veselo krútil chvostom. Len oni dvaja vedeli, kde to miesto je. Našiel hrubý spadnutý konár a zapichol ho do hrobu. Toto už raz vyskúšal – a fungovalo to. Kráčal dolu rastočnou a cítil príval pozitívnej energie. Dnes určite nebude piť. Zajtra musí mať čistú hlavu. Včera mu stačilo to ako poprvé. A zajtra, ak mu popri tom všetkom, popri čakaní na políciu a televíziu, zostane čas, zavolá aj Sorošovi s Malatincom. <laughs> Reku, debili, Akcia je spustená. Držte si klobúky. Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero. Posledný týždeň života. Čítal Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, režia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.